ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Ano, game na ba? Uy! Sumugod ka naman! Ngiti ka lang ngiti! Game! seconds na lang. And five, four, three... Ah! Oh, ano bang ginagawa mo na naman dyan? Naku, anong ginagawa ko? Di sumasali ako sa minute to minute. Si Idol! Oh. Si Idol! Minute to minute to meron. Dali mo doon sa likod. Saan? Kasi kakain niya ng pizzerya eh. Sabi ko, bibigyan ko siya eh. Ang tangkad pala ni Idol. Tangkad talaga Idol yan. Tsaka ka mabait yan. Maputi ang kaluluwa niya. Eh. Oo nga. Sino may likod niya? Puti. <laughs> mabait yan. Sige, Idol, doon ka muna. Naguguluhan si Kuya Jobert. Bye, brother. Nagminit to winit ka pala. Oh. Nasaan na yung box natin? Ito, dala niya. Ay, nagdala niya. Hmm. <clears throat> Kailangan masagot natin to ng minute to winit. Mabilis Siyempre. lang to, no? Mag-enjoy ba yun? Mag- ano nyo naman eh nyo sa amin, i-comment nyo rin yung mga, ano pa, yung mga kung gaano kayo natutuwa sa show. Oo no? nga. Makita natin, di ba? Mga comments. Ay, ma- hindi, nakikita pala yung mga comments na yan sa YouTube. Nakikita ko yun kay Jobat. Ang Yung mga ano natin, ang dami. Ang dami, Tapos, paulit-ulit. tawa sila, mga ganun. tawang sila, tapos paulit-ulit, no? <laughs> Okay, eto na, sabi ni Jordan, Binluan. Ano ba ang kinakain ng astronaut kapag nasa kalawakan sila? Ano-ano, Kuya Jobert? Sige nga, bigay mo nga sa kanila. Ang almusal ng mga astronaut oh. ay buhangin sa buwan. Nakakain ba yun? Ayan, hindi mo. Hindi mo alam na ang buhangin sa buwan ay parang sisig? Ganun kasarap yun? Magsisiling din? Hindi na, mainit na ron kasi malapit sa araw yun. Yun ang almusal nila. Ah. Tapos, tanghalian nila, sa Pluto sila pumupunta. Naghanap, wala nga lang dinuguan doon. Sa Pluto. Puro Pluto doon eh. Sa Pluto. <laughs> Tapos, yung dinner nila... Pluto, na, dinuguan. Wala na. Sa ano lang sila sa may Jupiter. Sa Jupiter. Umiinom na lang Ay, may sila. mga kainan dyan? Jupiter? Ano ka ba? May mga, sige nga. Sa Jupiter. Yan ako nagka-interest. Yan. Mm. Ano yung mga kainan sa Jupiter? Sa Jupiter, ang dami doon. May mga... May mga bar doon eh. Sa Jupiter? Oo. Oh. Bar. May mga may bingguhan, may... Hanggang ilan ang bingo sa Jupiter? Dami, 3 million 5. Kaya nga, matanda na sila bago makabingo eh. Ano ho ang panalunan? Nag-uumpisa sila silang bingo 6 years old, tapos sila 180 years old. <laughs> Grabe yung buong araw. Pagka-bingo, patay na. <laughs> Bingo. <laughs> Ganun pala doon sa ano. Yun, yun ang ano na. Kasi sobrang dami nila ron, kaya nilalagay lang sa isang lugar. Pag umabot ka na ng 6 years old, hindi ka na pwedeng lumabas sa Na, bingguan. totoo ba yan, Kuya Jobert? Pag nakakita ka yung ano, yung pag nasa outer space ka, pisitin mo yung tubig, pwede mo siyang sipsipin. Hindi, pag ginano mo yung tubig, ikaw ang madudurog. Ikaw, ikaw ang gaganon. Baliktad! Baliktad Ganun ba doon? Lahat doon baliktad. Lahat baliktad. Pitikin mo yung buwan, pitikin mo yung lupa, ikaw masasaktan. Sa outer space? Bawa, mo yung tenga ng kaibigan mo, masasaktan. Oh, oh, yan. Kunyari, nakatingin ako pag ginanon ko. Bintik kita, Oo. masasaktan siya. Ah, siya yung masasaktan. Ganon sa outer space. May mga sandwich ba yan? Ganon. Meron ba silang dinadala na kung ano? Hindi, wala silang dalang pagkain doon. Nagdala sila ng unggoy dati doon eh. Pagbalik dito, gorilya na. Ano pinambabayad nila? Ang, yun nga, mga kasi ang gusto ng mga taga-Jupiter eh. Tatlong pusa, meron ka ng kotse. <laughs> Oh, may kotse ka na? Ganda na nun. Oh, God. Pu, tatlong poodle, tapos isang pusa, meron ka ng ano nun, pam, meron ka ng van. Ganun ang palitan sa kanila, pambiyahe, parang ganun ang ano, parang pwede ka nang mag-grab. Oo, ganun ang Ganun bayad. ang bayad. May, may, may ano, isang elepante, ang ganda nun. Parang Rolls Royce, ganun. Oo. <laughs> Oh. oh. <laughs> Nakakabilib. Nakakabilib doon. Eto na. Sabi ni Adrian Rogacion, bakit hindi nagugulo ang buhok ni Superman kahit mabilis tumakbo? Oo nga, di ba? Hindi. Anong gel ang gamit niya kay Jobert? Alam mo si Superman ang ginagamit na, alam mo yung laban ng bulkan? <laughs> Yun. Sa busa. Yun. Sama yung volcano nga nagpapagupit yan eh. Si, ano, Superman? Yung nilalagay sa ulo nun, bu- yung mga laba. Oo. Tigas nun, parang bato yun eh. Tapos Gaganyanin niya yung... Pag talagay ng ganun, gagawin ni Superman yun. Ah, pinapalamig. Napatuyo niya. yun. Bato yun, bato yun. Bato yun. Bato yun, tapos yung nandito, buntot ng baboy damo yun. Ano ba talaga ang pinakakahinaan ni Superman, Kuya Jobert? Utot. Utot. <laughs> Utot. Ayaw niya ayaw niyang makarinig ng utot? Ayaw, na- ayaw makarinig ng utot ni Superman. Oh, amoy. Hindi naman yung ano eh, hindi naman yung kryptonite. Oo, yung Kwenta yun. kryptonite. Oo. Pag nakarinig ng utot yun, kahit na anong utot ng hayop, ma- ma- maaantukin. Putot <laughs> ng hayop, antok eh. Doon siya manghihina. Eh, hindi nga dumadaan sa Amazon yun eh. Kasi, Takot yun. Pag lumipad yun sa Africa, uy, balik na ako. Baka mautot at dyan, tulog yun. Tsaka si Superman, pag nakarinig ng utot, matutulog yun ng isang taon. Isipin mo, Superman, isa din Kahit na narinig lang niya, kunyari Rinig. elevator. Pag naamoy niya, tatlong taon. Tsaka yung damit niya, la- lalambot. damit? Lalambot, malalaglag sa suot niya. Pag naka... Pag nakaamoy siya ng utot. Wala pa- Baka lumilipad siya. Nakaamoy siya ng utot, malalaglag sa katawan niya, nakaubad siya. Wala bang nakakalata sa kanya? Kahit salamin lang talaga. Yung wala nakakalata sa kanya. Wala Kaya sa... Superman, bawa, pagka may, may pupuntahan niya na kaguluhan. Tun, tun, lumilipad, tapos may inaamoy na utot. Tatanggal yung damit. Nakikita mo. Naubad yung damit. Naubad yung damit. Nakakaroon lumilipad. Naubad yung damit. Nahiya na yung pabalik. <laughs> Nakikipagsuntukan yung minsan. Ang baho! Umiilag na lang eh. Nakatakip kasi yung ano niya. Ginagat. Eh. Yung pala yung kryptonite niya. <laughs> Utot lang. Utot, Utot lang. Hindi totoo yung bato. Paano pagkalaban niya si Partman? Ay, wala, no. Tunaw yun. <laughs> Eto na, katanungang puso. Puso. <laughs> kung katabi, kung katabi mo si Superman, <laughs> Uy, hindi ako yun. Ito yun, no? Ano ka ba? Ano ako? Ano? ano? Ano? Mamaya na po nagsishow kami. May tumawag, tangi. ringtone yun, ringtone? Oo, ringtone. Ringtone yun, ba't parang basa? Okay, sabi ni JB, Sir Dito, mangulabnan. Mm. Mangolabnan. Anong payo ang maibibigay mo para sa aming mga iniwan sa ere? Iniwan daw sa ere kay Jobert. Pabili kayo ng airtime. <laughs> <laughs> para hindi Pumili kayo ng airtime. Ay, oras. paliwanag mo kung ano yung airtime. Baka hindi nila alam yung airtime. Ba, meron kayo sa show, di ba? Binibili yun eh. Mm. Bibili yun, may mga commercial. Yung slot. Oh. Yung slot na yung bibilin. Ngayon, para hindi ka maibang bilim yung slot na yun. <laughs> Gusto mo sa showtime ka. pa pa pa pam pam pam pem, pem. Iniwan. Ako, O, Hindi, mahirap yun, di ba? Sabi, Bakit Anong- ang mapapaya mo sa mga nang iwan daw, yung mga iniwan sa ere? pag iniwan kayo sa ere, eh, malamang si Superman nandun. o hindi, ang hirap na magpapaibang iniwan sa ere. Eh. Kinakabag ka! Matutunan, kailangan nyo matutunan na tanggapin Tanggapin. kung ano man ang nangyari sa buhay nyo kung ba't kayo iniwan sa ere. Kasi minsan, lahat naman ng iniiwan, nag... binibintang nyo siya ng iwan. Mm, Baka may mali din sa inyo. Laging minsan ano yan, dalawang may pagkakamali. Oo. Kaya, eh, pag ganun, tanggapin mo na lang and thank you next. Sabi na. Huwag ka next na na babalik. Huwag ka na lang ulin uulit o kaya maghanap ka na ng iba. Okay, at punta na tayo sa ating Great Miss Bill! Tayo sa Great Miss Bill. Pa-shoutout po kay Jopper sa Castro Family at sa Banyas Family sa Pangasinan at Tanaw del Norte. Thank you, Gael Gasru. <laughs> Kuya Jumbo, Pasyatot naman po sa Garcia family ng Tres Martinez City, Cavite, Joyce Ann Garcia! Lagi ako nanonood ng sagot ka ni Kuya Jobert. Pa-shout out pala sa Canelas family, Don Quito family at San Pascual family, Marcy, Kanzo, yeah! <laughs> Siyempre, kay Jawar, paano sila makapag-ask ng questions sa atin? I-like ang Facebook page ng Cinema tapos makakita sila ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila kanila mga katanungan at sasagutin namin katulad ng sinasagot namin dito. At siyempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Cinema. Tandaan ninyo, lahat ng tanong ninyo kaya-kaya sagutin niya. <laughs> Nay! Sagot ka ni Kuya Jawar! page at YouTube channel. Dito sa sine hari ka rito! Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.